Azaroaren amaseietik kargotik kenduak izan dira mementuko bost langileak. Aintzinetik deus gabe, erriko etxera deituak izan ziren eta banaka jakinarazi izan zaie disiplina prozedura. Eta joan den astean, oraino justiziaren erabakirik gabe, Jean-François Irigoyen auzapezak itzoriak zituen François Euskal Herrikatean. Un psikolog a euh, l'ensemble du personnel et s'y avere que les faits pourraient du harcèlement moral à grande échelle. Maintenant, euh, le conseil de discipline a quatre mois pour se réunir, pour traiter le problème. Anne-Marie de biziki Isanda, à Ce que j'apprécie pas dans l'intérêt de mes clients, c'est qu'il y ait déjà un procès qui soit mené sur le plan médiatique, alors que mes clients sont à peine convoqués devant euh, le conseil de discipline. J'avoue que je suis assez choquée par ce procédé qui porte atteinte à la fois euh, à leur réputation, à leur dignité. Bereiduriko bost langilea c'est effectivement une procédure pour faute grave, puisqu'on fait référence à du harcèlement moral. Je dirais que ce sont des faits qui ne sont pas démontrés. Les éléments qui sont communiqués dans le cadre de la procédure disciplinaire euh, me semblent pas euh, de nature euh, à démontrer l'existence de ces faits. ta discipline baina bat augean aurkeztu beharko dira bostak akusatuak, emendik apidilera.